Чому? Адже моя людина в тебе була, і ти не впізнала. І то правда. Вони обоє помовчали, уважно дивлячись, як по вулиці неспішно йде невисокий рудуватий німецький єфрейтор, і на ходу смачно їсть великі жовті черешні, короткими пальцями дістаючи їх із паперового верчика і далеко випльовуючи білі добірні кісточки. Вир думок підхопив Галину, поніс її далеко від Старогорська на кордон, де тьмяно жовтіє невисока глиняна могила. Хто знає, може, вже й сліду немає від того горбочка. Розумієш, Галю, вів далі капітан. Нам, отакі, як ваша самодіяльні групи, не приносять нічого, крім неприємностей і клопоту. Це не розвідка, а дитяча гра в розвідку. Я не збираюся ганити тебе і твоїх друзів. Вони чесні патріоти і ризикують життям. А точніше кажучи, просто підставляють голови під удари гестапо і гинуть. Розвідка це професія. Ми засилаємо сюди людей тренованих, добре навчених, умілих. І то серед них часто бувають провали. Не треба недооцінювати гестапо. А от такі самодіяльні групи, як твоя, тільки заплутують усе діло, і до того ж ніколи не можна поручитися, що туди не проник провокатор. У твоїй групі рідна тітка і лейтенант-артилерист, інвалід без лівої руки. Ви знаєте? Звідки? За обох я ручуся, як за саму себе. Все добре, коли людина може поручитися так певно, тільки не помиляєшся? Ні. Тітка працює в офіцерській кантині готелю Люкс. Саме його ми й вирішили висадити в повітря. Може так бути, що для цього потрібно не менше 30 кілограмів толу. Недовірлива нотка, прозвучала у голосі Галини. Капітан уявив товстенні замшілі стіни триповерхового будинку старого купецького готелю, викладені з цегли і дикого каменю в часи, коли уявлення про запаси тривкості конструкції були невиразні, коли будували на око, не шкодуючи ні каменю, ні цементу, і для певності мурували стіни мало не метрової товщини, і усміхнувся. Наївним дилетантизмом віяло від кожного слова Галини. Загине ця група, нічого не зробивши. І від усвідомлення цього на серці ставало тоскно і згадувалося бліде, ніяково усміхнене обличчя капітана Стороженка, коли сам він запропонував залишитися з групою бійців, прикривати відхід застави. Вони обнялися тоді на прощання, певні, що вже ніколи не побачаться. Володимир Стороженко пішов на смерть, добре знаючи, що інакше вчинити неможливо. Такий закон війни. Пішов і загинув, виконавши до кінця свій обов'язок. Дружину його капітан Матузов мусить урятувати за всяку ціну. Може бути, тридцять кілограмів, перепитала Галина. Хто робив розрахунок? Іван Журба, лейтенант, наш Іван. Гадаю, що тридцяти кілограмів для такого будинку малувато, але це можна перевірити. Хочете відмовити нас від цієї операції? Я хочу, щоб через тиждень ти була в Сумах, через два в Брянських лісах, а через три в Москві. Ви говорите це так, ніби варто сісти у поїзд. Система перевірена. Не розумію, яка небезпека може загрожувати мені тут. Не розумієш? А ти не думаєш, що повз жінку такої яскравої вроди, як ти, німці не можуть байдуже пройти? Ось ти хусточкою запнулася, мовляв, сховалася а всім за кілометр видно, красуня. Петр Івановичу, ви навчилися говорити компліменти? Раніше я за вами такого не помічала, сухо сказала Галина. Не навчився і ніколи в житті не навчуся. Це не комплімент, а твереза оцінка явищі фактів. Рано чи пізно хтось із німців побачить тебе і неодмінно запитає, чому така красуня залишилася тут. Як це сталося, що її не вивезли? Що вона тут робить? Кого приваблює своєю красою? У тебе на прийомі бували німці? Ніколи. У них тут госпіталь, свої лікарі є. Петре Івановичу, скільки ще часу ми відступати будемо? Адже вони вже йдуть на Сталінград і на Кавказ. Правда, йдуть, але йдуть просто назустріч загибелі. І ще багато крові пролється, доки ми їм хребет зламаємо. Ви не видаєте бажане за дійсне? Ні, просто я знаю наші можливості і резерви. Ви так добре обізнані? А вже ж добре. А хіба це погано, коли ми підірвемо люкс? Там щоразу не менше сотні офіцерів ночує, а інколи й сто двадцять. Ми вже все розвідали. Хіба не корисно вам знати? які частини дислокуються довкола Старогорська? Більше, ніж корисно. От бачите? Ви думаєте, мені б не хотілося опинитися в Москві? Пройтися по вулицях вільно, спокійно, не озираючись.